kuihami ni katika mambo muhimu sana kwa muislamu na hii ndiyo unwani ya khutba yetu hii ya leo katika msikiti huu wenye kubarikiwa insha Allahu taala na Allahu jalla wa ala tumuomba atujalie tuwemo miongoni mwa wale wenye kuyasikiza maneno na wakayafuata yaliyo mazuri hakika yeye Allah ni mtawala juu ya hilo na ni muweza juu yake ndugu zangu waislamu jamii yetu ya Kiislamu asili na asili tukiwa tumeleleka katika mafunzo ya Kiislamu na ni jambo ambalo twajivunia kwamba tulio wengi sisi katika maeneo haya katika visiwa hivi ni Waislamu. Hivyo basi tunu yetu, heshima yetu ni dini yetu, maadili yetu ni dini yetu, ngome yetu madhubuti miongozo yetu na mambo yetu yote katika kuilinda jamii hii yanatokana na dini yetu. Hivyo basi, unwani yetu yasema siyanatu mujtamai lmuslimin, kulinda society ya Waislamu wa himayatuhu, na kuihami min ahamiyati umuri lmuslimi, ni katika mambo muhimu sana kwa Muislamu. Ukisoma katika kitabu Usulul Iman fi dawi alkitabi was sunna kilichoandikwa na an min alulama katika maneno walioyaandika wamesema laqad kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam harisan ashadda alhirsi ala ummati kwa hakika alikuwa mtume swala na salamu zio juu yake ni mwenye pupa tena ashadda alhirs pupa kubwa mno ala ummati juu ya umma wake kila kitu ambacho kilikuwa ni maslah kwa umma wake mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alijitoa alijitolea kukisimamia kuongoza kulinda kuihami society yake na kwa vile wewe ni mfuasi wa nabiiullahi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam na Allahu jalla wa ala kwenye Qur'ani anatuambia laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana imekuwa kwenu kwa mjumbe wa Allah ni kigezo kizuri. Kwa hiyo katika hili na mengine mengi, mimi na wewe twatakiwa tuige kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tuwe sisi ni watu tuliosimama kidete katika kuilinda na kuihami jamii ya Waislamu. Wanasema an-nukhbatu min al-ulama laqad kana an-nabiyyu صلى الله عليه وآله وسلم harisan ashadd alhirs على أمته alikuwa mtume ni mwenye pupa tena pupa kubwa mno juu ya umma wake litakuna azizatan pupa yake mtume anajitahidi kuulea kuhami mujtamaa wa Kiislamu jamii ya Kiislamu society ya Kiislamu litakuna azizatan, ili society ya Kiislamu iwe ina izza, iwe aziza, ina nguvu, ina heshima, iwe aziza mania, iwe jamii ya Kiislamu mania iwe ni madhubuti, ni ngome, iwe mania, ni ngome yenye kuzuia takataka zinazokuja uchafu unaokuja maovu yanayokuja mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa hivi anapupa juu ya umma wake ili umma uwe aziza namba moja namba mbili mania umma uwe ni ngome madhubuti usiingiliwe umma na machafu na maovu takataka za kuharibu umma wa Kiislamu, kutoa katika ile silka yake, kwenye zile akhlaki zake, kwenye ile miamala yake, kwenye ile tauhidi yake. Juu ya jambo hili Mtume alikuwa ashadda alhirs, na pupa kubwa mno kuihami jamii hii, iwe aziza, iwe mania, iwe ngome madhubuti muhakikatan litauhidi llah ili society ya kiislamu iwe ni yenye kuhakiki tauhidi ya allah azza wa jalla mujanibatan likulli lwasaili uwe umma society ya kiislamu ni yenye kuwa mali likulli lwasaili walasbabi lmufdiyati ila lmaasi iwe umma uko mbali na kila sababu zenye kuupelekea umma huu katika maasi وما يناقض التوحيد نكلا جامو أمالو لنكو كنزانا نتوحيد انتوم ألكو يوكو كحاليه نا الله جل وعلا كتنبيا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وهكي كنيني أمكو ينمتوم عزيز عليه ma anittum, ni mzigo mzito juu yake mtume huyo. Ma anittum, yale yanayokupeni nyinyi tabu, umekuwa huo ni mzigo juu yake yeye. Harisun alaikum, mtume huyu ni mwenye pupa juu yenu nyinyi, kukuongozeni, kukuhifadhini, kukulindeni, kukupeni miongozo. Bilmuminina raufur rahim, kwa waumini mtume huyu ni mpole na ni mwingi kabisa wa rahma ndugu zangu waislamu jamii yetu ya Kiislamu society yetu ya Kiislamu haitaki tochi namna tunavyoharibika namna inavyobomoka maadili ya society yetu hii ya Kiislamu umma huu wenye tabia za aina yake wenye akhlaqi za Kiislamu wenye kitabu kilichotoka kwa Allah wenye mtume aliyosifiwa wa innaka la la'ala khuluqin adhim akiwa mwalimu ni huyo umma huu ulipaswa kuwa na tabia nzuri kuwa na tabia tukufu kuwa na heshima maneno yake yawe ni mazuri akhlaqi zake ziwe ni nzuri miamala yake iwe ni mizuri hivi ndivyo unavyotakiwa mujitamaa huu uwe na mtume alikuwa akiyalinda haya na mfuasi wa mtume anatakiwa ayalinde haya mtume wetu alikuwa hivi ndugu yangu muislamu na wewe watakiwa uwe ni mtu mwenye kuulinda society ya Kiislamu anza nyumbani kwako linda mkeo linda wanao itengemae nyumba yako kisha linda mtaa wako linda jamii kwa ujumla. Kama wewe ni Muislamu, mambo yako yote uyafanyayo ni lazima uwe una focus katika kuihami jamii ya Kiislamu, society ya Kiislamu, kutokana na kila baya ambalo linakuja katika jamii ya Kiislamu. Wewe watakiwa usimame kidete, usiwe wewe ndio nambari moja katika kuharibu jamii ya Kiislamu kama wewe ni mfanya biashara angalia katika biashara yako ni jambo gani unalolileta katika society ya Kiislamu ni biashara ipi unayoileta katika society ya Kiislamu ya kubalika kisheria mambo unayowaletea katika biashara zako yatailea society hii kuipeleka katika tauhidi kuikataza mabaya au waleta mambo ambayo yataharibu jamii hii, alimuradi tu wewe upate biashara yako iende. Uislamu haukukatazi kufanya biashara, lakini Uislamu umeweka kaida na misingi madhubuti ya kuilinda jamii hii. maslahatu amma muqaddamatu min maslahati lkhassa Huu ni msingi madhubuti uliowekwa na dini hii. Kila Muislamu anatakiwa atembee nao msingi huu katika maisha yake, maslahatu amma, maslahi ya kiujumla ya umma mzima ya watu wote, muqaddamatu, maslahi ya umma yanatanguliza kwanza min maslahati lkhasa kuliko maslahi ya mtu maalum. Kama wewe ni mfanyabiashara angalia biashara yako watanguliza maslahi ya umma au watanguliza maslahi yako binafsi kama wewe ni mwenye nyumba wataka ukodishe nyumba yako angalia ni mtu gani ambaye wamkodisha katika nyumba yako unawaletea nini waislamu wa mtaani kwako wawaletea mtu wa aina gani unawaletea baa unawaletea balaa wawaletea mtu mwema au wawaletea mashaka na uzinzi na kila balaa mtaani, sababu ni wewe. Darul mafasidi muqaddamu min janbi lmasalih msingi mwingine ambao Muislamu popote pale alipo anatakiwa awe akitembea nao. Darul mafasidi, kukinga maharibiko, kukinga mafasidi, maharibiko. muqaddamu ni jambo ambalo latangulizwa kwanza min janbi lmasalihi, kuliko kuvuta kuleta maslahi. Kweli ukikodisha nyumba yako utapata maslahi wewe, lakini je, umeangalia daru lmafasidi? Hili latanguliza kwanza kukinga mafsad. Angalia, hukatazi kukodisha nyumba yako la, lakini hukatazi kufanya biashara yako la, lakini tizama misingi hii ambayo inakuongoza ni misingi ya dini, kaida za kifiqhi katika dini zinakuongoza katika mambo yako. Kodisha nyumba yako, lakini tizama ni mtu wa aina gani unayemkodisha. Unawaletea kitu gani Waislamu wa, wa mtaa huo? Unawaletea nini Waislamu wa, wa mtaa huo? Misingi hii wawe nayo, hasa wale madalali wasiangalie tu maslahi yao. Angalia kwanza mafsad, kinga mafsad yasipatikane. Unakodisha nyumba ya mtu au wewe mwenye nyumba unakodisha nyumba yako, halafu nyumba hiyo inakuwa ni uzinifu mtupu wanaoshuhudia watoto, ni mziki mtupu unaosikilikana mtaani hapo, ni balaa tupu linaloonekana kwa macho au linalosikilikana kwa masikio, kwani ni nyumba yako, lakini maslahatu lamma muqaddamatu min maslahati lkhasa, maslahi ya watu wengi yanatangulizwa kuliko maslahi yako binafsi. Kwa hiyo msingi huu akiwa nao Muislamu, akiwa anatembea nao katika biashara zake, katika mambo yake yote, atailinda society ya Kiislamu. Atatanguliza kwanza maslahi ya society kuliko maslahi yake binafsi. Ataangalia kwanza kukinga maharibiko ni jambo linalotangulizwa kwanza kuliko kuleta maslahi yake. ad mabniyun ala almasalihi waldari lilqabaihi, misingi ya dini yasema hivi dini imejengewa maslahi na kukinga mabaya idha tazahama adadu al-masalih yurtakabu al-a'la min al-masalih وضده التزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد namna kama hii utaweza kukinga umma wa Kiislamu society ya Kiislamu jamii ya Kiislamu sisi ni waislamu hatutembei tu hatuendi tu tunazo kawaidi zetu za dini zinazotuongoza katika mambo yetu zinazotuongoza katika biashara zetu zinazotuongoza katika kila jambo letu ili tuwe tunalinda society yetu Uislamu haumkatai mgeni lakini Uislamu haumpokei kila mgeni unaangalia maslahi kwa hiyo wewe Muislamu usije ukawa ni mtu wa mwanzo kuivunja jamii ya Kiislamu kuyaporomoa mazuri ya Uislamu kwa kuwaletea mtu muovu kwa kuwaletea biashara mbovu katika jamii yao, kwa kuwaletea kitu kibaya kinachoharibu maslahi ya umma katika biashara zako. Hichi kitu kiangalie. Mtume alikuwa ni haris katika kuilinda jamii, katika kuilinda society, na huu ni wajibu wa kila Muislamu, alinde jamii yake alinde nyumba yake, alinde wanawe, atengeneze mtaa wake, aangalie itikadi za mtaa wake. Yeye awe ni mtu mwenye bupa katika kuutengeneza sio wewe ndo nambari moja katika kuharibu jamii. Isiwe hivi. Sisi Waislamu tuna miongozo na Allahu Jalla wa Ala ametuteremshia sisi Qur'ani, na ndani ya Qur'ani Allahu Jalla wa Ala akatuteremshia sura nzima iliyokuja kutengeneza mujtamaa wa Kiislamu, society ya Kiislamu.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 Kwa hiyo asiwe Mwislamu anaishi tu kama ng'ombe, analoliona yeye kwamba lamfaa, haangalii tena maslahi ya jamii, maslahi ya society, wala maslahi ya mtu mwingine. La, huu sio Uislamu. uislamu watanguliza maslahi ya watu wengine wala maslahi ya watu wengi kuliko maslahi ya watu wachache ndugu yangu waislamu لقد أنزل الله سبحانه وتعالى سورة خاصة لصيانة مجتمع المسلم الله جل وعلا مشوش سورة لصيانة مجتمع المسلم سورة معلوم كواجيلي يكوليندا society ya waislamu ala wahia suratul hujurat si nyingine ni suratul hujurat sura hii kama muislamu anatakiwa kila mmoja wetu aijue aisome aielewe si matni hii sura yazungumzia nini madhumuni yake ni nini panalindwa kitu gani kinajengwa kitu gani kinaepushwa nini kwenye society ya Kiislamu na akthari ya Waislamu hawaelewi Kwa hiyo hawana nyenzo za kulinda society yao, kila kinachokuja kinawaharibu, kinawahujumu, kinawaattack kwa sababu wao hawana ile ngome ambayo Allahu Jalla wa Ala amewaletea ili walinde society yao. Allahu Jalla wa Ala ameshusha sura maalum, suratul Hujurat, sura muhimu sana. وقد أرشد الله سبحانه وتعالى فيها إلى آداب المجtamaع الإslami ndani yake Allahu jalla wa ala ameongoza kwenye adabu adabu za mujtama za society ya Kiislamu wa kaifiyati tanzimi na namna ya kuipangilia society ya Kiislamu yamo katika sura hiyo Al-Hujurat. Msiba ni wetu sisi kwamba hatusomi Qur'ani yetu tukaielewa wala hatuitabikishi na tukisoma tutasoma maherufi tu wa ashada Allahu jalla wa ala fiha bimakarimi alakhlaqi ndani ya sura hiyo Allahu jalla wa ala amesifia tabia njema wa fadail alaamal na amali zilizo bora wa wanudia fiha biwasfi al-imani khamsu marrat ndani yake pakaitwa kwa sifa ya imani mara tano wa dhukira fiha usulu tilka al alkhams Ndani ya sura hiyo ikatajwa misingi ya adabu hizo tano ambazo Muislamu anatakiwa aijua misingi hiyo ya adabu tano. Ala wahiya, adabu zenyewe ya mwanzo, taatullahi wa rasuli, jambo la msingi mno katika kulinda society ya Kiislamu, taa ya kumtii Allah na mtume wake. Jambo la pili, taadhimu shani rasuli kulitukuza jambo la mtume. Ukisikia akasema mtume, ukisikia kauli ya mtume, ukisikia kwamba hichi ni kitendo cha mtume, ukisikia hili ni jambo la mtume, society ya Kiislamu inatakiwa itukuze jambo hilo. Huku ni katika kulinda society ya Kiislamu taadhimu shani rasuli sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hilo limetajwa katika sura hiyo. Jambo la tatu lililotajwa atathabutu min alakhbari almanqula, kufanya tathabut kwenye habari zenye kuletwa zikatupwa tu. Wao watu wana tathabut, inalindwa society ya Kiislamu isizungumze tu ovyo, isiseme tu ovyo, itambue cha kukisema, ijue cha kupokea, ijue kipi si cha kupokea, ili society ibaki salama. Taharimu sukhuriyati binnas, msingi mwingine wanne ni uharamu wa kudharau watu wengine haramu muislamu kumdharau mtu na msingi mwingine wa tano taharimu tajassus walghiba wa su'i dhanni haramu wa kupekuana pekuana tajassus kuchunguzana kadhalika vile vile kusengenya kadhalika su'u dhanni dhanna mbaya mambo haya yanalinda ina protect jamii ya Kiislamu ndugu zangu ndani ya sura hii ikatajwa sita tu amrad maradhi sita ambayo society ya Kiislamu yatakikana lazima kila Muislamu ajiepushe na maradhi hayo ili society hii ibakie salama amradhu sita maradhi sita ambayo fataka ni yenye kushambulia mno na kuharibu society ya Kiislamu society yetu ni njema kwa sababu Mola wetu ni mwema, kwa sababu kitabu chetu ni chema, kwa sababu mtume wetu ni mwema, na wafuasi wake wanatakiwa wawe wema, wamelindwa, hawakuachwa hivi hivi. Jamii yao imelindwa, haikuachwa hivi hivi, ikikaa kwenye mstari wake haiwadhuru uhamiaji wa mgeni yoyote atakayohamia kwao, kwa sababu society hiyo ni mania, ina kinga, ni ngome madhubuti. Atakayekuja kwao atabadilika yeye, hatawabadilisha wao. Kama umma utakaa katika nafasi yake uliowekewa na Allahu jalla waala, kama Waislamu watajitambua wakaelewa misingi yao ya kulinda jamii yao atakaye kuja kwao atabadilika yeye, hatawabadilisha wao. Lakini kwa kutokutambua misingi na desturi zao na mila zao zilizomo ndani ya dini yao, na kwa kutokujua vile vitu vinavyokinga society yao, mtu mmoja anatosha kuwaharibu Waislamu wa mtaa mzima. Ni mangapi yaliyotuharibu sisi? Kitu kidogo tu, television tu, kimeharibu maadili ya umma kwa kiasi kikubwa mno simu hizi na mambo yake, kina Facebook, kina Twitter, kina Telegram na kina YouTube zinaharibu jamii hii kwa kiasi kikubwa mno. Watu wasiojielewa tuliowakurubisha katika jamii yetu, wasiokuwa na mila zetu na silka zetu na kutokutambua dini yetu, kwa sababu ya kutokujielewa sisi tukatoa nafasi kwao, wakatuharibia watoto wetu, wakatuharibia jamii yetu wakatuharibia wake zetu, wakatuharibia kila kitu chetu, kwa sababu tulikosa sisi kuutengeneza umma wetu ukawa mania. Nataka nieleweke vizuri, Uislamu haukatai wageni, lakini wajitambue wao kwanza. Kila Muislamu ajielewe. Utaishi vipi wewe Muislamu? Upo upo tu, una darsa unayokwenda, una kitu unachokisoma. Utalinda vipi mkeo? Alindi kwa bunduki wala kwa mtuki utalindaje wanao watakiwa utengeneze akida yao fungamano lao wao na Mola wao uipatikane ile taadhimu katika nyoyo zao ya kumjua mtume wao na kumtukuza hapo ndio unalinda kizazi chako hapo ndio unalinda jamii yako tukenda tu kama tunavyokwenda wallahi kila siku tutapiga kelele tunaharibika maadili yanaharibika jamii inaharibika lakini kwa nini tusipate dawa wakati tuko nayo? Hebu kila Muislamu akaikalie kitako Suratul Hujurat kwa maana ya kuisoma na kudondoa vilivyokuwemo humo ndani yake ambavyo yeye anatakiwa awe navyo na aviwache vile ambavyo yeye anatakiwa aviwache. Halafu atizame nyumba yake kama haikutengemaa. Halafu atizame mwanzo wa kutengemea nyumba yake, ndio mwanzo wa kutengemaa jamii, ndio mwanzo wa kutengemaa mtaa misingi ya dini yetu tuipe kipaumbele vinginevyo talalamika kila siku tunaharibika jamii inaharibika umma unaharibika maadili yanaporomoka kwa sababu wengi sisi wenyewe tushaporomoka hatujitambui hatujielewi hatujui kulinda mafsad kuzuia mafsad wala hatujui maslaha yanaangaliwa katika nyanja zipi lipi la kutangulizwa na lipi si la kutangulizwa katika hali hii tutashambuliwa sana na tutamaliza na kila tukijenga wanaojengeka ni wachache kuliko wanaoharibika kwa sababu wengi waislamu tumejikalia tu si watu wa kusoma si watu wa kwenda madarasani analalamika kila mmoja kwamba jamii inaharibika lakini yeye mwenyewe hajijui kwamba kisha haribika zamani na ndio maana wengine wakapata nafasi ya kuharibu kwa hiyo na kariri tukiwa sisi ni madhubuti kama mtume alivyouhami umma ukawa mania kila aloingia katika jamii ya masahaba alitengemaa ila wachache ambao hawakuweza kuleta athari kubwa kwa sababu ule umma ulikuwa ni mania kwa hiyo na wewe unatakiwa muislamu wa mke ujitambue ishi katika ile misingi yako ya dini rudi katika zile kawaidi za dini yako Rudi katika zile sura za msingi ambazo zimekuongoza katika maisha, zisome, zielewe, ishi kwa mujibu wa hayo. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mengi, na yale maradhi sita siwezi kuyataja kwa sasa, tutakuja kuyataja mara nyingine tukipewa na taufiki na Allahu jalla wa ala. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma arhamna innaka bina rahim ولا تعذبنا فأنت علينا قادر الطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم